Не верзіть казна чого. Це не вигадка. Я давно вже помічав. Хіба я не знаю, що ви ходили в оту кают біля дверей? Я трохи розгубилася. Філ щось писав, коли я прямувала до містера матроса, і коли верталася назад, так само зосереджено мережив сторінку щоденника. А він, виявляється, все знав тільки до цієї хвилини вдавав нетямущого. Ми розмовляли про вас. Про мене? Оце то так. Мені тільки цього бракувало. Ви обговорювали мою розмову за тим паскудним негриням? Не будьте йолопом, відповіла я. Ми говорили зовсім про інше. Я сказала йому, що ви мій наречений. З мого боку, це був явно хибний крок. Мої слова втішили філа, але він з новим ентузіазмом схопився і майже голосно сказав: Тоді давайте оголосимо наші заручини. Я силоміць усадовила його. Якщо ви зробите таке глупство, обіцяю осоромити вас перед усіма. Як же ви мене осоромите? Я скажу, що ви хвора людина. І просто марити, доктор Марш? Це на нього несподівано вплинуло. Він схилив посиділу голову і притих, потім сягнув по свою бритву, яка вже шепотіла з останніх сил, і заходився накручувати пружину. А я пішла. Більше ми з ним сьогодні не розмовляли. На сніданок подали галети і каву з молоком але таке мені нікого не заспокоювало. У простінку між вікнами вже висів тюлень, поклавшись на підлогу куцими вусами. В руках у Нансена був наш кухонний ніж, а мій земляк Патлоу закасував рукави светра. Всі з'юрмилися довкола них. Містер Потоцький своїм звичаєм радив, де треба зробити перший надріз. Я глянула на містера матроса. Він стояв мовчки осторонь від усіх, знявши капюшон і гріючи рукавиці над пічкою. А француз, його сьогоднішній напарник, з яким вони щойно рубали на дворі схованку для собак, так само вдягнений, вибивав унтами чечітку. Те собаче будівництво надто затяглось, бо хлопці працюють незручними лопаточками, а ми мусимо будь-що зберегти тварин її єдиний транспорт. Ласощі для королеви мод. вигукнув парижанин. Як вам подобається ваше нове ім'я? Він, виявляється, чув лордову вигадку, і вона припала йому до смаку. Я відповіла йому по-французькому, пам'ятаючи вчорашню розмову в каюті біля дверей, як висловився вранці професор. Ви вбивте Жаку, втрачаєте пріоритет. З удаленою драматичністю він розвів руками. Склероз. Як це мені не стало на думку першому? Адже ж ми живемо на землі Королеви Мод. Це ж наче так просто і логічно. І важко, важко зітхнув. Жак Антуан – блазень нашого товариства якому визнаним лідером є містер матрос, а козлом відпущення Дон Фернандо. Колись один учений проробив експеримент. З'ясувалося, що такі посади є в кожному щонайменшому колективі людей вождь, паяц і парій. Тоді вчений зібрав з багатьох колективів окремо вождів, окремо паяців і окремо паріїв але знову все поставало на свої місця. Серед групи вождів незабаром визначився свій лідер, свій паяц і свій коза ефіру. Те саме відбулося і в групі паяців та групі паріїв. Необхідна умова для існування, як сказав колись Жак Антуан, вживши улюблене латинське прислів'я мого брата Майкла. Між нами ці ролі розподілилися давно, і у кожного з названих є по кілька дублерів, а декого просто розриває між двох полюсів. Одним із таких страждальців став професор.